السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد tukiendelea na topic ya khushu au utulivu katika sala ni kwamba binadamu mja wa Allah anahitaji sana kuongozwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa kita kila umur ndio maana anaomba hii dua ihdina sirata almustaqim tuongoze njia iliyonyooka kwa hivyo fahuwa yahtaj ila alhidayah fiha wal umur lam yaf'alaha. Anahitaji hidayah kwa kila jambo lolote lile Allah ampatie tawfik alifanya jambo jema na ibada mzuri huwa yahitaji ila fi'liha ala wajhi alhidayah anataka kufanya yani ukiomba hii dua unataka kufanya ibada kwa njia ile Allah amekuongoza ambayo ni njia sahihi wa umurin qad هدي إلى اعتقاد الحق والعمل الصواب فيها فهو محتاج ila الثبات عليها المهم ni kwamba Allah akikuongoza na kuongoza kwa njia ya sawa ya haki sio njia imepotea kisha thumma bayana anna ahlu hadhihi alhidayah hum almukhtassun bi ni'matihi dun Allah anasema wale ambao wamepatiwa huu muongozo hii hidayah ndio wamepatiwa ina ya makubwa na Allah amewafanyia amewaspecialize wao ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala baadaye alisema sirata alladhina an'amta alaihim, njia wale ambao umewaneemeshea kwa haki kwa kuongoka. Alafu Allah akasema ghairil maghdubi alaihim, sio njia ya wale ambao Allah amewakasirikia. Ni yakina nani? Humul ladhina arafu alhaq walam yattabi'uhu, ni wale ambao walijua haq na hawakuifuata. waduna ad-dhalin baada yake alisema wala dhalin na wala dhalin humul ladhina abadu Allah bighairi ilm ni wale ambao walimwabudu Allah bila ilm wa kwanza maghdhub ambao walijua na hawakufuata ni mayahudi wa pili ambao wanaabudu Allah bila ilm hawa ni eh, ni wakristo ama manasara na pia eh, wakati mtu ako kwa anasema subhana rabbiyal azim inna Allah subhana amara al-ibad bidhalika Allah ndiye ametuamrisha tuseme subhana rabbiyal azim na waayyana al-muballigh anhu السفير بينه وبين عبادي هذا محل لها ذكر لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم لبشوك هي آية فسبح باسم ربك العظيم Mtukuzeni Allah na jina lake ambalo ni tukufu. Rasul akawaambia muifanye katika ruko mnasema subhana rabbiyal azim. na Wabiljumla fasir rukuu ta'zim rabb, yani jumla kwa ufupi ni kwamba rukuu ni kumtukuza Allah subhanahu wa ta'ala. Amma rukuu fa'addimu fihi rabb, kama alivyosema Rasul, katika rukuu mtukuzeni Allah subhanahu wa ta'ala. Ta'zim ni kutukuza ثم يرفع رأسه أكيشا أنا ينوى كتوى تاكي مثل يعني سما سورة الفاتحة أما يندى ركوع ألا بسس أنا ينوى كتوى على أكمل هيئة بلا ينوى يرفع وجعل شعار هذا الركن الحمد الله وثناء حمد الله وثناؤه أنا جالية إنكم تكوز الله نكم سيف الله أنا سمع سمع الله لمن حمد أي سمع سمع قبول وإجابة يعني الله مسكيه hiyo maneno ambayo akaikubali thumma shafa biqawlihi kisha anasema rabbana walakal hamd mil as-samawati wal ard wa mil ama bainahuma wa mil ama shit min shay ba'd kwa hivyo hii sio maqam ambayo ni maqam ya kawaida ni mahali unasimama ukimhimidi Allah subhanahu wa ta'ala kisha anainua kichwa chake anasema uh, eh, anaenda baada ya kusimama anaenda kwa sujud na kwa sujud anasema subhana rabbiyal a'la wa bihamdi yani subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi yani utukufu wote ni wa Allah ambaye ako juu na hamd zote yani sifa zote ni za Allah subhanahu wa ta'ala walidhalika kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala anafurahia wakati mja wake kwa sala kwani kila point katika sala Allah subhanahu wa ta'ala anasifiwa na Allah anapenda waja wake wakimsifu na wakimwabudu yeye peke yake na hiyo ndiyo makusudi ya Allah subhanahu wa ta'ala kwetu sisi kuabudu na hii kujua maana hii maana fupi ambayo tumetaja Sheikh ametaja mambo mengi ambayo tuwezi kuyataja yote, lakini tunachukua yale muhimu ili yani watu waweze kufaidika. Yaani <clears throat> na kila almuhim ukishajua maana ya hizi mambo unasema katika sala inakurahisishia mambo yako kujua sala inakurahisishia mambo yako kukuwa na utulivu katika uh, sala kwa maana yani Rasul sallallahu alaihi wasallam aliulizwa wakati suila nabii sallallahu alaihi wasallam Rasul sallallahu alaihi wasallam aliulizwa ayu du'ain asma nipi dua ambayo nasikika haraka Rasul akasema jawful layl kala dua usiku wakati watu wamelala wewe unasali wa adbaru salawati maktuba na kila dua unaomba baada ya salatu maktuba hiyo dua inakubalika yani na pia ukiwa katika sujud unaomba dua wakati wowote ule uko kwa sala muombe Allah subhanahu wa ta'ala kujalia mambo yako kupatie taufik na ajalie sala ndio uh, qurratu ainin kwako ndio kitu inapendeza macho yako kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo vile tumesema kwamba mambo ni mengi shekha ametaja hapa yale muhimu ndio tumechukua kwa ufupi ni kwamba hii sala ni sala ni jambo kubwa sana Ukisimama useme Allahu Akbar, umeshuhudia Allah ni mkubwa. Alafu ukishasoma e, suratul Fatiha kuanzia mwanzo alhamdulillahi rabbil alamin mpaka ghairil maghdubi alayhim, yote hiyo ni kumsifu Allah na kumuomba Allah dua. Kisha ukirukuu tumesema vile unasema, ukisujud vile vile, na pia ukikaa tahiyatu, pia tahiyatu iko na maana yake, na unamsifu na unamshukuru Allah Tunamsalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambaye ni kipenzi cha Allah subhanahu wa ta'ala. نسأل الله يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته